Jer jedan dio učenjaka, čak i u ehlu sunneta od džemata, bolje kazati radi se o pojedincima, smatraju da je dovoljno potrati po nogama, da se ne moraju noge prati, nego samo može se potrati kao po mestvama. No, međutim, to je mišljenje iznimno i apsolutna većina pravnika je to odbacila od mufesira, muhaddisa, Fakiha i drugih islamskih učenjaka. I ovdje se kaže u ovome hadisu, potom je oprao svoje noge tri puta. Kažu islamski učenjaci zbog čega je hikmet, jer spominjali smo u priješnjim hadisima i navodili smo predaje da se mogu neki dijelovi tijela prati po dva puta, a neki po tri, a neki po jedan put. Kažu islamski učenjaci, hikmet i mudrost u tome da se noge peru tri puta jeste zbog toga što su noge, znači hoda se stopalima po zemlji. Pa je velika mogućnost i najveća je mogućnost da se noge znači upraše i da se zaprljaju bilo sa prašinom ili sa nečistoćom i tako dalje. Pa zbog toga se noge peru tri puta. Nakon završenog abdesta, odnosno pranja nogu desne i lijeve čime se završava abdest, proučit će se abdeska dova. Ova dova ima nekoliko svojih verzija i oblika. U predaji koji obilježi ima muslim u svome sahihu i sabirači sunena i drugi od Omara radijallahu ta'ala stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nema nikoga od vas ko se abdesti upotpunjavajući svoj abdest a potom kaže ešhadu en la ilaha Allah wa enne muhammeden abduhu wa rasuluhu znači sjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i njegov poslanik a da mu se neće otvoriti svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi od njih. Pa je ova dova nada mu'mina koji se abdesti. Zbog jedne dove da mu Allah te otala otvori osam džennetskih kapija da izabira na koju će od njih da uđe u džennetska prostranstva. U drugoj verziji ovoga hadisa stoji Ašhadu en la ilaha illallahu Allahu la šerike leh. abduhu wa rasuluhu Allahume eđa'alni mine tevabine Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, koji nema sudruga u vlasti i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i njegov poslanik. Gospodar moj, učini me od onih koji se puno kaju i od onih koji se puno čiste. No međutim, oko vjerozstojnosti ovoga hadisa postoji razilaženje ove verzije među islamskim učenjacima. U jednoj predaji, jednom hadisu koga prenosi Ebu Sejid al-Hudri, poslanik sallallahu alaihi kaže ko se abdesti, zatim kaže Subhanak Allahumma wa bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilaik Slavljen neka si ti Allahu moj, tebi svaka zahvala pripada, svjedočim da nema drugog Boga osim tebe. Tebe za oprost molim i tebi se kajem, kaže njegove riječi će biti upisane i zapečaćene do sudnjega dana. Znači, naći će to kod svoga gospodala te barake od na sudnjem danu kao, nagradu. Ovdje je bitno ukazati na jednu predaju koju spominje Imam Nesai i Ibn Suni svaki u svome dijelu Amelul Jeumi u Lejle u kojoj se kaže da Ebu Musa Ebu Musa i rekao donesena je voda za abdest Allahom poslaniku sallallahu alaihi pa sam ga čuo kako dovi ili pa se je abdestio i čuo sam ga kako dovi Allahumme igfir li zembi ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي Allahu moj oprosti mi moje grijehe dom moj prostani mu čini daj mi bereketa u obskrbi mojoj rekao sam to jest Ebu Musa je lešari o Allahu poslaniče čuo sam te kako moliš tako i tako pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Zar sam nešto propustio? Ovdje je došlo da se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdestio i dovio. Što znači da se ova dova uči za vrijeme abdesta, dok se čovjek abdesti, Tako se može zaključiti iz ove predaje, kako kaže Imam neuvi, može se zaključiti da je abdestio, da je dovio za vrijeme abdesta dok se abdestio i da je dovio poslije abdesta. Može se zaključiti jedno i drugo. No međutim, mi kažemo, lanac prenosilata ove predaje je prekinut, slab Njemu su prigovorili imam El su Sujuti i Šeh Albani i drugi muhaddisi. Pa tako da ne može ova predaja poslužiti kao validan argument. Znači da se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve dovio za vrijeme za vrijeme abdesta. Ono što potvrđuje slabost ove verzije jeste predaja koja ima dobar lanac prenosilaca u kojoj se spominje da je Ebu Musa Rešari dovio ovom dovom nakon namaza. A u drugim vjerodostojnim predajama se spominje da je ovaj hadis vezan ili ova predaja, ova dova da je općenita. Nije znači vezana za vrijeme niti poslije abdesta, nego je općenito karaktera. Kada god čovjek da dovi sa njom hajde i berekete. Tako znači da se ne može potvrditi ovom predajom da ima nekakva dova koja se uči za vrijeme abdesta, a posebno znači da imaju nekakvi abdestluci koji su li poznati među svijetom. Nakon toga rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: salla a potom klanja dva rekata a potom klanja dva rekiata nakon abdesta. Ovo je dokaz da imaju dva rekiata koji se klanjaju nakon abdesta. I poznati su kod učenjaka fikha, fakriha, kao sunenu vudu, kao sunnet abdesta. Dva rekiata. No međutim, neki islamski učenjaci smatraju da to nije sunnet, iako je to suprotno ovome hadisu. A spor se vodi među učenjacima da li se može ova dva rekata da se mogu klanjati u vremenu kada je zabranjeno klanjati, u vremenu kada je zabranjeno klanjati namaze, u ona tri vremena kada je zabranjeno klanjati. Znači tu se vodi spor da li je dozvoljeno da se klanjaju ova dva rekata. Ako bi čovjek abdestio i nakon toga klanjao jedan rekat, li imao nagradu, abdesti i klanja jedan rekat. Kao vitro što klanja jedan rekat. Bili imao nagradu, bil ne bi. Ne bi. Zato što je poslanik sallallahu rekao šta? Thumme salla rekiatejni. Dva rekiata klanja nakon toga. A ako bi klanjao četiri ili tri, imao bi žala tu nagradu. Imao bi jer je on obuhvatio znači sta četiri rekiata dva i dodao još na Tako je da bi imao nagradu. Ali je preče da klanja samo dva rekiata. Dakle, nagrada koja se spominje u ome hadisu veže se za dvije stvari. Odnosno, uslovljena je sa dvijema stvarima. Prvo je šta? Ko zna? Ko se abdestio onako kako sam se ja abdestio? Da bude, znači, taj abdest onako kako se abdestio poslanik sallallahu alaihi sallam. Ne da bude čovjek da se abdesti i da ostavlja neke dijelove tijela suhe ili ne čini nešto od što je sunneta za abdest i slično tome. Nego znači na način kako se Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam abdestio, a potom klanja dva Tada ima tada ima spomenutu nagradu, znači koja se spominje u hadisu. Ovdje ima jedan treći uvjet, a to je koji? Ko je zapamtio hadis kako ide? Hadis se kaže na kraju La yuhaddisu fihima nefse. I ne bude za vrijeme ta dva rekiata razgovarao sam sa sobom i sa svojom dušom. Vi znate da ima momenata kada čovjek sam sa sobom čini onaj, što kažu, monolog, Priča sam sa sobom duša, razgovara sama sa sobom. Nešto on nota i nešto razmišlja i kao da ima razgovor nekakav sa svojom dušom. Ovaj razgovor ove prirode postoje dvije vrste ovoga razgovora sa svojom dušom. To je razgovor, prva vrsta je da čovjek to ne može spriječiti. Dešava se i ne može to otjerati od sebe. Kao što je ashabima, Ridvanullahi ta'ala alaihi dolazilo da su govorili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme Allahu poslaniče dešava nam se nešto u našim dušama što ne smijemo kazati stid nas je da kažemo ne možemo to kazati šta nam naše duše govore pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste li to osjetili kažu jesmo e kaže to je pravi iman pa su se šetanske sve spletke i svese koje može čovjek učiniti i donositi svele na šta? Na to da njegovoj duši prigovara i da joj znači, ubaciva nešto ili da duša sama sa sobom razgovara, znači i sve se završava, sve se završava na tome. To je znači prva vrsta, da čovjek ne može spriječiti te vesvese i druga vrsta je da ih može spriječiti. Da on može spriječiti, znači presve s tim i na ovu drugu vrstu se odnosi ovo što je spomenuto u hadisu. Jer ako bi se na prvu vrstu, šta bi onda to značilo? To bi značilo da je čovjeku nemoguće da uzme tu nagradu. Jer imaš vesvese koje ti ne možeš spriječiti s sobom. Jel tako? je, vi razumijete o čemu? Imate vesvese koje ne možeš spriječiti. I sada se kaže, ne smiješ imati ti vesvesa. Koja je dva te ne smiješ imati. To bi značilo nema šanse da uzmeš tu nagradu. To bi bilo da ti neko obećava nešto nemoguće. A toga nema u šerijetu. Allah te barek tala i poslanica sallallahu kada nešto obećaju, to biva istina i to se može ispuniti. Pa se ove vesvese i hadithu nefs odnosi na ovu drugu vrstu. Na kada čovjek može prestati, znači i da ukori svoju dušu i da jednostavno znači prestane sa onim što mu se dešava. Tada bi znači imao tu nagradu. Dobro. Ako čovjek namjerno izazove ovaj hadithun nefs, sam sa svojom dušom priča, nešto razmišlja on u namazu, o nečemu tamo desetom, lijevom, što nije vezano za namaz, niti za džennet, niti za džehennem, niti za Allaha te barake od tada njegovu vjeru. Da li će mu biti namaz pokvaren? I ima li razlike između puno toga hadisu nefs i između malo? Ako bi čovjek to jedan period činio pa prekinuo namazu i ako to činio tokom cijelog namaza. Kaže šehol Islam Ibn imije ve sve se ne kvare namaz ako ih je malo po konsensusu islamskih učenjaka. Ako se desi čovjek, znači tako nešto s te strane, malo u namazu, to ne kvali namaz po konsensusu pravnika. Već je ispravno kaže da umanjuje nagradu. Kao što rekao Ibn Abbas, lej se min salatike illa ma minha. Ti nemaš od svoga namaza osim ono što si prisutan i koliko si prisutan. I to se navodi u jednom hadisu od poslanika sallallahu koga bliže mame Budavudi, Ibn Hidban, ima Mahmed, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže čovjek završi namaz, a nema od namaza osim desetinu ili devetinu, ili osminu, ili sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu, tako do pola namaza. Pa neko iziđe iz namaza, nema ništa, a neko ima punu nagradu. Znači, shodno njegovom prisustvu u tome namazu. Znači, shodno prisustvu u namazu ima tu nagradu. Bilježi ima Buhari u svome sahihu da je Omar radijallahu anhu govorio, kaže, ja ponekad opremim konjanicu, a ja kažu u namazu. Muallakan, bez lanca prenosilaca i tu je i spojio Ibn Hazm u svome djelu Muhalla sa ispravnim sredom. Kaže, ja opremim ponekad vojsko, ja u namazu. Znači, razmišljaju Allahovu i Tebara Kvetala vjeri o oslobađanju zemlje, o širenju pravde i dina po zemlji. Pa inša Allah da takve stvari ne kvare čovjeku namaz. Iako je bolje da čovjek se u namazu, znači, okrene Allahu Tebara Kvetala i razmišljanju, znači, o Allahu Jazuđel nagradi. Gufire lehu ma takaddeme min zembihi. E ovo je nagrada koja je obećana u hadisu. Biće mu oprošteni prethodni grijesi. Ma taqaddama min bihi Općenito. Svi prethodni grijesi. Znači i veliki i mali. Ovako se razumije iz hadisa. I veliki i mali. No međutim, izrazita većina učenjaka kaže to se odnosi samo na male grijehe, ne na velike. Pa to dokazuju hadisom u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže pet namaza i džuma od džume do džume i od Ramazana do Ramazana iskupljuju ono što je između toga ako se prođe čovjek velikih grijeha. Ako se prođe velikih grijeha, onda mu to biva iskupina za ono što je između toga. Pa ako namaz i džuma i namazan ne mogu oprostiti i nisu uzrok da se oproste veliki grijesi, onda ne može biti sigurno ni uzimanje abdesta. Jer je uzimanje abdesta sigurno kudi kamo manje od toga. Znači, što znamo da imaju islamski učenjaci koji su kazali da uzimanje abdesta nije ibadet, nego da je šta? nego daje sredstvo za ibadet. Pa znači, ako namaz i džuma i namazan neće uzrokovati taj oprost, onda neće sigurno ni uzimanje abdesta. Dobro. Čovjek ima velike i male grijehe i postupi po ome hadisu. Mogu li mu se oprostiti mali grijesi, a prisutni veliki? Mogu. Biće mu znači oprošteni mali grijesi, a veliki ostaju. Dobro. Čovjek ima samo velike grijehe. Počinio je tri velika grijeha, nema malih grijeha. Šta onda biva? Ima samo velike grijehe, nema malih grijeha. A ovaj hadis oprašta mali grijeh, ne oprašta veliki. Šta će biti? Ostaje veliki. Znači, ništa, nema nikakve nagrade što je, jeli? Tako je. Biva smanjenje velikih grijeha. Pa taj veliki grijeh može se smanjiti za četvrtinu, za trećinu, za polovinu, za osminu, sedminu, Allah najbolje zna za koliko, ali inša Allah da to uzima od velikih grijeha. Da pa to uzima išala tela od velikih grijeha, tako da bi se znači potpuno značenje ovoga hadisa sa svih strana. Ovo je zaključak jedan, koga zaključili sam učenjaci ne mora znači da je je li 100% ispravan. Iz ovoga hadisa se može zaključiti isto tako od koristi ove predaje da je legitimno u šerijatu da se neko poučava sa djelom, da se ljudi poučavaju sa djelom. Pa je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve praktično nešto šta učinio i iz toga ljudi uče način uzimanja abdesta. Isto tako u ovome hadisu je dokaz da su postupci poslanika sallallahu alejhi ve selleme dokaz u šerijatu. Je tako? Jer je poslanik sallallahu alejhi nešto činio. Možete neko kazati pa to je jasno. Nema potrebe o tome pričati. Jeste. To je jasno onome koje je shvatio vjeru. Ali znajte da ima našao sam preko osam šubhi i sumnji koje navode po pitanju poslanikovi sallallahu alejhi ve postupaka. imam jednu doktorsku disertaciju koja u dva dijela, još jedan ovakav dio ima, vezana je za postupke poslanika sallallahu alejhi Samo šta su to postupci u šerijetu? Kako se rezonuju postupci? Kako se gledaju? Kako se prilazi postupcima i tako dalje. Pa je autor ovoga dijela odgovarao autor koji se zove Muhammed Sulejmana Naškar, on je poznat vama svima, on je brat doktora Omara Naškala, Napisao je, znači, to je njegova doktorska desertacija na tu temu. Pa ima, znači, šubhi koje se navode po tome pitanju. Mi nećemo ulaziti u to, jer to nije usko vezano za hadis, međutim, možemo kazati ovdje samo da su postupci poslanika sallallahu alejhi ve dokazu u šerijetu i navesti za to nekoliko argumenata nakon čega čovjek više neće imati sumnje po ome pitanju. Kaže uzvišeni Allah tabaraka ve taala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة limen kana يرجو Allahe wal yawmal akhir wa zakara Allahe katira vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor bilo da se tiče njegovih riječi ili njegovih dijela obuhvata znači jedno i drugo قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم reci o Muhammede ako vi Allaha volite mene slijedite a slijedjenje biva gdje u riječi i u dijelu. Znači nije odvojio Kur'an dijela od riječi. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين الآية poznati ajet u suri Al-Ahzab kada je Zaid posinak poslanikov sallallahu sallam pustio Zeynep bintu Džahš, pa je nakon toga oženio poslanik sallallahu sallam. Da ne bi vjernicima bilo tegobe u tome postupku. pa je ovdje postupak poslanika sallallahu alejhi šta? Dokaz. Dokaz znači postupak poslanika sallallahu alejhi je dokaz. Iako su neki učenjaci u fikha, islamske jurisprudencije, prigovorili u dokazivanju sa ovim ajetom. Znači nisu ga tek tako prihvatili. Koji su to dokazi i kako možemo dokazivati da su postupci poslanika sallallahu alejhi ve sellem argumentu šerijatu? Možemo li to dokazivati sa postupcima Allahovog poslanika? Možemo ili ne možemo? Ne možemo. Jer bi to bilo dokazivanje nečega sa tim istim. Dokazuješ postupkom da je postupak dokaz. To ne može. Kao što čovjek sam sebi ne može biti svjedok. Je li tako? Čovjek sam sebi svjedoči. Tako ni ovdje ne može postupak svjedočiti postupku, nego mora svjedočiti postupku šta? Riječi. Riječi poslanika sallallahu sallam. Znači taj sunnet je li kauli što se kaže. Govorni taj sunnet. Bileže Buharija muslim svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama mislimo, kada kažemo vjerodostojnim, da sve što je kod Buharije i muslima da je vjerodostojno. Sve što se nalazi u te dvije hadijske zbirke je vjerodostojno i ispravno. Da su neki ljudi, skupina shaba, došli kod poslanika sallallahu sallam pa ga nisu zatekli u kući, već su našli Ajšu. Pa su je pitali o ibadetu poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa je kazala tako i tako je radio. Pa kažu ke ennehum Kao da su kazali ma malo je to što je poslanik sallallahu učinio. Učinilo bi se to malo. Nije to nešto puno. Pa je kazao jedan od njih ja ću klanjati cijelu noć i neću nikako spavati. Cijelo već u namazu. Kaže drugi, ja neću, kaže, nikada prekidati post. Postim cijelu godinu dana. Kaže treći, ja se neću ženiti. U jednoj predaji kod Buharije da je jedan od njih rekao, kaže ja neću jesti meso. Neću nikako jesti meso. Da ne bi bio, jeli, rasipnik u Dunjaluku, kaže ja ću ostaviti meso. Pa kada je to čuo poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je, kaže ko su ti ljudi koji govore tako i tako? Iz ovoga možemo zaključiti jednu jako finu stvar, a to je da nije ispravno i nije lijepo i nije od edeba jahlaka spominjati čovjeka po imenu. Da kažemo taj i taj je rekao tako i tako ili uradio tako i tako. Nego se kaže oni koji govore tako i tako. Zato mnogi islamski učinjaci kada su odgovarali u svojim dijelima ne kažu i rekao je taj i taj tako i tako i onda pobriše podcanju. Ne nikad. Nego kaže oni koji kažu tako i tako pa mu odgovori. Ponekad možda grublje, ponekad blaže, shodno potrebi, no međutim nije nikada spominjao ime već kaže oni koji kažu tako i tako. Pa onda odgovori našto ako sad je o iznimnom mišljenju koje nema mjesta u šerijatu i nema svoje težine, onda ne, spominju imena. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ko su ti koji govore tako i tako. U jednoj se predaji kod imama Tabaranije navodi da je jedan od njih bio Osman radijallahu ta'ala. Osman ibn Affan. No međutim ta predaja nije ispravna. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve jeste li vi ti koji govorite tako i tako? Kažu jesmo Allahu poslaniče. Kaže, ja sam, kaže, tako mi Allaha najbogobojazniji od vas i najbolje poznajem Allahove te je od tala granice. Najviše se bojim svoga gospodara. No međutim, kaže, ja kladjam noću i spavam. I ja, kaže, postim i ne postim. Nekad postim, nekad ne postim. I kaže, ja se ženim ženama. I imam ne jednu, ne dvije, ne tri, nego devet žena i jede meso, femen regibe an sunneti, pelej i A onaj ko ostavi moj sunnet, on ne pripada meni. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi na fin način pojasnio ovdje propis. Prvo je rekao, prvo je osudio što čine suprotno od onoga što čini Allah, Allahov poslanik. Kao da hoćeš kazati, ja sam bolji od Allahov poslanika sallallahu alejhi Zato jedne prilike kada je šeholi sam Ibn je upitan za jedan slučaj koji se desio jednom čovjeku koji je bio u jednoj iskrivenoj sekti. Umro mu je sin. Pa je bio osmjehnuti, i veseo i kaže ja sam zadovoljan sa Allahom odredbom. I uvijek bio veseo cijeli dan na dženazi on veseo i smije se. Potpuno sam kaj zadovoljan Allahom odredbom. Pa su neki upitali s vama ignute imije. kako ovaj čovjek smije se i zadovoljan Allahom odredbom, tako javno pokazuje to zadovoljstvo svoje, a kada je umro Ibrahim, mislim na sina poslanika sallallahu alejhi ve radi Allahu anhu, kada je umro, poslanik sallallahu alejhi šta? Plakao. I govorio, o Ibrahime, u istinu oči suze i duša se cijepa od žalosti, ali kaže nećemo govoriti nego ono što čime je zadovoljna Allah Kako sada odgovoriti? Ko je većeg imana? Ovaj čovjek iz ove iskrivljene sekte koji se smijao i koji je bio zadovoljan Allahovom odredbom u svojoj spoljašnosti ili poslanik sallallahu sallam koji je plakao koji je zadovoljniji Allahovom odredbom to je uistinu pitanje na koje nije jednostavno braće odgovoriti na koje može samo odgovoriti li u Ibn Taymije i slični njemu jer kako kazati ovdje sada Allahov poslanik je većeg potpunijeg imana Allahov poslanik plače, ovaj ne plače, ovaj se smješka i osmjehuje se kako pokazati da je Allahov poslanik u istinu najbolje čudi i najboljeg imana i najboljeg hlaka i najboljeg ubjeđenja u Allahov kader i njegov odredbu? Kaže šehol Islam Ibn Taymiyyah subhanallah. Kaže čovjek ima stanja, prolazi kod različite faze u kojima Allah te barake od voli da ga vidi onakvog da odgovara tom stanju i toj fazi. Čovjeka zadesi mu sibet. Je li od prirode čovjeka da se smješka u musibetu? Nije, od prirode čovjeka da žali. I da bude prirodan. Allah ga iskuša nečim i on se smije. Treba da žali i sam nad sobom da žali zbog čega je iskušan i da dovi i da moli Allaha Đelešanu da mu se iskreno obrati, da otkrije od njega to čime ga Allah tabarak iskušao. Pa ovo mjesto na kome se ovaj osmehivao nije mjesto gdje se čovjek osmijehuje. Ima čovjek se osmijehuje kada se ženi, je tako? Ne svi, naravno, neki. Ili kada je Bajram, kada čestita svome bratu muslimanu Bajram. Ili u nekim drugim sličnim situacijama gdje je vrijeme da čovjek se raduje. No međutim ima da žali i da plače. Pa tako je poslanik Salomosanem postupao sve shodno situaciji. Pa je poslanikov postupak potpuniji i bolji nego postupak ovoga čovjeka. Jer je kod njega gluma. Jer poslanik Salomosanem je bio najvećeg imana. To bez sumnje. I sada dođe neko nakon toga i glumi iman koji nije u njegovom srcu. Što nije sigurno jeli, od postupka mu'mina koji shvatili svoju vjeru. Pa je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve u ome hadisu osudio njihov postupak. Zato što čine suprotno onome što je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi To je prvo. Drugo, rekao je ja ne činim tako, ja činim ovako ovako, pa im je ukazao šta on čini sallallahu alejhi ve Znači dvije stvari. Prvo osudio ono što oni čine, pa ukazao kako on čini sallallahu ve i treće na kraju postavio jedan temelj u šerijatu i u vjeri u kome se možemo vraćati skoro u svakom šerijatskom pitanju se možemo vratiti ovome temelju u kome se kaže Femem regibe an sunneti fele minni. A onaj ko ostavi moj sunnet ne pripada meni. U svakom pitanju gdje god je sunnet, ko ostavi sunnet ne pripada poslaniku sallallahu selleme Pa je to opće pravilo koje vrijedi za brojna, kako fikska, tako usulska, tako hadijska, druga pitanja. Ko se odrekne sunneta poslanika sallallahu alejhi ne pripada njemu. Dobro. Čovjek se odrekao sunneta poslanika sallallahu alejhi u jednom propisu vezanog za abdest, ne čini ga. Pere lijevu prije desne. pere lijevu ruku prije desne. Je li on kafir? U se kaže šta nije od mene, ne pripada meni. Te men an sunneti, ako ostavi moj sunnet i okrene se od moga sunneta, kada ne se mini, nije od mene, ne pripada meni. Ako ne pripada poslaniku sallallahu sallame, može li biti musliman? Ko zna? Ne može. Jel nevjernik onaj ko pere lijevu, prije Nije. Ovdje značenje hadisa jeste ko ostavi moj sunnet ne pripada meni u toj oblasti i tom segmentu i tom sunnetu koga je ostavio. Znači što se tiče pranja desne prije lijeve, nisi od suneta poslanika sa osam, niti pripadaš Allahom poslaniku. Što ne znači da si izišao iz vjere. Naravno ima sunete koje čovjek kad je porekao izišao bi iz vjere, koji je došli mu tevatir i tako dalje, to je drugo. No međutim ovdje čovjek znači ono što ostavi i što uradi suprotno Allahom poslaniku, znajući da nije tako sunnet i namjerno postupi ne iz zaborava, ne iz toga što je izgubio razum i slično tome, on ne pripada Allahom poslaniku u toj oblasti. I u tome je znači propisu koga je ostavio i gdje je znači suprotno postupio od onoga kako je postupao Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wa alaihi Isto tako jedan od dokaza da su postupci poslanika sallallahu alaihi wa dokaz u šerijatu jeste to što kada bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wa nekada bio upitan neke stvari on bi kazao ja radim tako i tako. Znači upitan je o nekoj stvari pa kaže ja radim tako i tako. Pa je svojom riječju ukazao na šta? Poslanik sallallahu alejhi kada bi upitan bio o nekoj stvari kazao bi ja činim tako i tako. Pa bi svojom riječju ukazao na šta? Na na djelo. Što ukazuje da je djelo dokaz u šerijatu. Na primjer, u hadisu Džubeira ibn Mupama od poslanika sallallahu u svojstva njegovog gusula stoji da je rekao što se mene tiče ja kaže tri puta saspem vodu na svoju glavu. Tri puta saspem vodu na svoju glavu. Pa je ovdje riječ poslanik sallallahu sallam ukazao na šta? Na, na dijelo. Jer ovdje znači biva djelo onda dokaz je li u šerijatu. U drugom hadisu Enesa, ovi sad vjerodostojni koje navodimo, kaže poslanik sallallahu ja se Allahu pokajem dnevno 70 puta, u drugoj predaj 100 puta. Što ukazuje da je pokajanje, šta? Djelo. Sastavljeno je li iz djela i riječi. Prenosi se od radi radijallahu ta'ala anha da je jedan čovjek rekao o Allahu poslaniče, mene kaže zatekne sabah namaz, to jeste osmane zora, a ja kaže džunup. Pa kaže postim, nastavim postiti. Kaže poslanik sallallahu sallam i ja kaže isto tako učinim. Kaže zatekne me zora, a ja i kaže nastavim nakon toga postiti. Pa je poslanik sallallahu sallam svojom riječju ukazao na djelo. I sličan rivajet ili predaja ovoj prethodno je u dumu Seleme kada je Omar ibn Abi Seleme pitao poslanika sallallahu alejhi da li može čovjek poljubiti svoju ženu koji je postač, koji posti, da li može poljubiti svoju ženu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi kaže pitanje ove ovdje. Koga? Umu Seleme. Kaže, pitaj ove ovdje. Pa je kazala da poslanik sallallahu alaihi sallam postupa tako. Pa je Umu Seleme kazala, jeste poslanik sallallahu alaihi sallam postupa tako. Pa je Allahov poslanik alaihi sallatu ljubio svoje žene dok je postio, dok je bio postač. U Ramazanu i mimo Ramazana, bez obzira o kom se postu radilo. Pa je ovdje Umu Seleme ukazala na šta? Na postupak. Pa kaže, jeste tako čini Allahov poslanik. Pa je Umu Seleme znala i shvatila da je postupak Allahov poslanika šta? Dokaz u A šta ovdje biva, možda će neko kazati, pa dobro, to su riječi Umu Seleme. Kako ćemo odgovoriti na to? Ako neko kaže, to su riječi Umu Seleme, ona je to kazala, to nije kazao Allahov poslanik, šta ćemo odgovoriti? Pa on je tu prisutan, sjede, oni su u jednoj dželsi, u jednoj halki, na jednom mjestu. Ona odgovara pred njim i Allahov poslanik šta? Šuti, odobrava. A odobravanje Allahovog poslanika, sallallahu sallame, ili odobravanje sa njegove strane je jer je sunnet ono što je Allahu poslanik kazao ili radio ili odobrio da se radi ili njegov izgled kako je izgledao. Znači sve se to smatra sunnetom. Iako to imaju posebno, znači pravilano, međutim ovo je općenita ili definicija. U jednoj drugoj predaju od radi radijallahu ta'ala se navodi da je poslanik sallallahu sallame bio jedne prilike u društvu sa sahabima, pa ga jedan čovjek upitao, kaže, čovjek kaže ima odnos sa svojom ženom, ne dođe do ejakulacije ni sa jedne ni sa druge strane. Nego jednostavno čovjek prekine odnos. Pa kaže šta će činiti? Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže inni ni af'alu ana wa hadi thumma naghtasil. Kaže ja tako činim kaže sa ovom ovdje. Pa je pokazao na Kaže ja tako činim sa ovom ovdje, pa kaže nakon toga se onda okupam. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio ashabima pojasniti propis. Zbog čega on mora spominjati Ajšu? To je neprijatno za ženu, jel tako? Da je spomene muž u društvu da kaže to ja činim sa ovom ovdje i onda se kaže kupamo. Ima da crveni sva. No međutim, Allahov poslanik je htio objasniti da to niko više ne zaboravi. I nakon ovoga sigurno će pamćenje znači ovoga događaja biti jače kod ashaba. Kaže, ja to činim, znači, samo ovdje, pa onda, kaže, kupamo se i jedno i drugo, bez obzira, znači, što nije došlo do izlučivanja, sjemena i sa jedne i sa druge strane. Jer mi znamo da je u prvo vrijeme Islama bio propis, da čovjek kada ima odnos, pa ako dođe do ejakulacije, kupa se, u protivnom ne. Pa je nakon toga taj propis dokinut hadisom poslanika sallallahu alejhi ve u kome stoji idel tekal hitanani pa kada uđe bel kada se spoje jeli dva stidna mjesta ili u hadisu kako spominje obrezana mjesta, onda treba se kupati. Jeste, pa je taj hadis dokinuo prethodnu predaju. Isto tako, dokaz da su postupci poslanika sallallahu sallam argumentu u šerijatu su je konsensus ashaba. Konsensus ashaba. Od Ebu Bekra se navodi da je kazao i kaže ja nikada neću, kaže, ostaviti nešto od onoga što je činio Allahov poslanik sallallahu Nikada neću ostaviti ono što je činio Allahov poslanik. Pa Ebu Bekr kao najučeniji ashab Jel tako? Ebu Bekr, kada se suprostavi mišljenje Ebu Bekra i Omara, a nema ništa u sunnetu, i niti od drugih ashaba, onda se daje prednost čije mišljenje? Ebu Bekrovom. Jer Ebu Bekr bolje od Omara. Kaže, neću nikada ostaviti ono što je činio poslanik sallallahu alaihi U drugoj predaji stoji kaže, nikada neću ostaviti ono što je radio Allahov poslanik, jer kada bih to ostavio, kaže, ja bih se bojao da ću skrenuti sa pravoga puta i da će Allah moje srce zapečati. Pa je znači i ovim dokazao da je postupak poslanika sallallahu alejhi dokaz u šerijatu. Isto tako predaja Omera koja je zabilježena kod Buharije i kod Muslima i kod imama Ahmeda stoji da je Jana ibn Umej rekao Omeru radijallahu anhu zar nećeš dotaknuti i ova dva druga ugla to jeste šamski i irački ugao kod Kjabe znači koji je nasuprot s druge strane znači od jemenskog rukna i od El Hađaru Lesvoda Kaj, zar nećeš i ova dva dotaknuti? Pa mu je rekao Omer radijallahu anhu, tavafio sam sa poslanikom sallallahu alaihi vseleme, a on to nije činio. A kaže, vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. Pa se jasno vidi da je Omer shvatio ovdje da je postupak poslanika sallallahu alaihi vseleme dokaz u šerijetu. U drugoj predaji Omer kaže da je ljubio kamen i da je govorio, ja znam, kaže da si kamen, kaže da nisam vidio moga miljenika Muhammed sallallahu ve selleme kaže da te je poljubio, nikada te kaže ja ne bi poljubio. Ja kaže u istinu Allahom poslaniku imam najljepši uzor. Isto tako kada je Aisha radijallahu ta'ala anha pitana, predaj koju bližima Mahmed, o poljubcu za postača, kaže poslanik sallallahu ve to činio, a vi o Allahom poslaniku imate najbolji, vi o poslaniku imate najbolji uzor. U hadisu Ibn Omara, da jedan od ashaba, njegovi ashaba, misli se tabina, sišao i klanjao vitr na zemlji. Pa je rekao Ibn Omar, šta si radio? Kaže, pobojao sam se zore pa sam klanjao vitr namaz. Pa mu je rekao, pa si sišao sa jahalice i klanjao vitr? Kaže, da. Kaže mu Ibn Omar, zar nemaš, kaže, u Allahovom poslaniku najljepši uzor? Kaže, imam. Kaže, uistinu, istinu Allahov poslanik je klanjao vitr na svojoj jahalici. Pa je znači Ibn Omar shvatio da je postupak poslanika sa također dokazu šerijetu. I Enes Ibn Malik je klanjao na svome magarcu koji nije bio usmjeren prema kibli, dobrovoljne namaze. Magarac bi išao i kad bi se god okrenuo, on bi klanjao. Pa kad mu je to rečeno, kaže, vidio sam, kaže Allahov poslanika da ovako klanja, a kaže Allahov poslaniku imamo najbolji uzor. Znači vidimo ovaj i brojni drugi hadisi da ne duljimo puno s ovom temom, koja je prilično jasna ukazuju da su postupci poslanika sallallahu alejhi ve selleme dokaz u šerijatu i da se ne može kazati to je djelo Allahovog poslanika i da se odmah kaže to se odnosi samo na Allahovog poslanika i to je propis njemu. Da bi se tako kazalo, mora postojati drugi argument koji ukazuje da je to znači propis koji vrijedi eksplicitno za Allahovog poslanika, a ne za sve sljedbenike, znači njegovog umeta. U ovome hadisu isto tako imamo dokaz da je sunnet da je lijepo uzimati vodu sa desnom rukom. No međutim ovdje u hadisu nije spomenuto pranje desne ruke prije lijeve ili lijeve prije desne, nego se spominje znači pranje ruku. No međutim došlo je u drugim vjerodostojnim predajama da je poslanik sallallahu alejhi pravo znači desnu ruku prije lijeve. Što se tiče pranja ušiju, obraza, šaka, nozdrva, očiju, glave, tu nema desnog prije lijevog. Neće znači čovjek prvo izaprati desnu nozdru pa lijevu. Niti će desno oko pa lijevo. Niti desnu stranu lica pa lijevo. Nego je tu sunnet da pere šta? Skupa. Da potira glavu cijelu, ne desnu stranu pa lijevu. Nego potire znači desnu i lijevu stranu skupa. Zajedno. Isto tako znači kod pranja znači lica, jele, potiranje glave, očiju, nostrva, obraza i tako dalje. Tu je znači sunnet da se to čini istovremeno. No međutim, ako čovjek bude spriječen, kao na primjer da ima čovjek šta? Samo jednu ruku. Ili jedna u gips, Pa ne može ništa sa njom. Onda će početi sa desne strane. Onda će početi sa desne strane. No međutim, ako ima dvije, znači ako se nalazi u onom stanju normalnom, onda će prati znači oba dvije skupa. Misli se jel na obraze i nozdrave, ako se radi u ispiranju i tako dalje. Ovo bi bio hadis Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala anhu u kome je opisao abdest poslanika sallallahu alaihi wasallam na jako precizan način. I na kraju dodao da onaj ko nakon ovakvog abdesta klanja dva rekiata da će mu biti oprošteni prijašnji grijesi. Mi smo kazali da se ovaj hadis uz još neke druge hadise smatra temeljom u poglavlju taharata ili uzimanju abdesta. Jer je na jako precizan način objašnjeno znači uzimanje abdesta i ovo što smo govorili o ovome hadisu, neka četiri predavanja, znači pojasnili smo, nećemo kazati u najtanje tančine abdest, ali smo spominjali brojne propise, znači sporedne koji su vezani za abdest, pa bi znači to bio otprilike abdest da kažemo onako kako je došao u sunetu poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Naravno, ima i nakon toga dolaze opet hadisi koji spominju abdest i neke propise vezane za abdest. No, međutim, mi ćemo ići pa šta sretnemo od onoga što smo već komentarisali, o čemu smo već govorili, o tome nećemo govoriti, nego ćemo znači spomenuti samo neke propise koji su vezani, znači o kojima nismo posebno nešto govorili. Allahu Teala, amen.